iwanyu havugwa amaki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 muri ino ndwi iheze amaradiyo yarabashikirije bimwe bimwe mu byabaye mu gihugu naho iwanyu turi ku munsi wa mbere n'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa kigarama umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu tubipfurize noheli nziza mwebwe mwese abakirisitu cyane cyane abemera ivuka rya yezu kirisu tubaye n'ikaze rero mu kiganiro aho iwanyu havugwa maki ikiganiro kibahakanya. akanya mukagira icyo amakuru mudushikirije yaha iwanyu tuba twebwe tutashoboye kumenya radiyo isanganiro rero mukayibera igisho no gutwi ahiwanyu kugira ngo kumbure bigende neza eh, amakuru tuba tutashoboye kumenya turi aho dukorera mwebwe mushobore kuyatwumvisha nuko rero akanya n'iwanyu isaha zibiri n'iminota ino muri studio za radio isanganiro nkuko rero mwamaze kubyumva ni kiganiro ahiwanyu havugwa maki mukaba rero mushiwe mu mutanga amakuru yahiwanyu cyane cyane mukatubwira ibyo tutamenye e, mukoresheje imvugo zigenga ubuntu zituma mwitwa mwebwe nyene atagutukana atagushikuza canke atakuvuga ibidakenewe ni ukuvuga ukagenda utumbereye ku nkuru byagenze uku byabaye uku byari bikwiye kugenda uko umutwe ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu cyane ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri Albert Nduwayo mu buhinga bw'ibyuma muri kino kiganiro cyo kuri uno munsi muri kumwe na Omer Nduwayo Turone icyoteza imbere tugusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutubakira n'akarere twigira imana turondera icyoteza imbere tugusanasanisha ubuntu kanatsinda hari undi muze tuguha nyaburunga nimuze nimuze barajwe n'abasogokuru nimuze nimuze barone twese uburundi bwacu tubusanasanisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutubakira n'akarengo isanganiro umunywanyi wa mbere ku murongo mwiriwe radiyo ah, isanganiro umunywanyi wa mbere ku murongo turakuramutse ah, biboneka rero yuko umunywanyi wacu bidakunze yuko tubandanya tuganira ni ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu itandatu na rimwe mirongo ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo ine na kabiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mutubwira amakuru yaho iwanyu twebwe tutashoboye kumenya radiyo isanganiro Albert Ndwaye mu buhinga bw'ibyuma yambu yambu yambu ndakumva radiyo isanganiro turakumva wumva rero yuko uno munywanyi yari impande y'akaradiyo kiwe bica bituma amajwi aca yinjira namwe bigatuma tudashobora kumvikana yambu yambu mwiriwe mwiriwe neza tuganira nande na Nduwayo Edouard Nduwayo Noheli nziza tuyisangire tuyisangire twese twese aho iwanyu havugwa make Nduwayo ego ndi muri komine Musongati intara ya Rutana ego cyo nagomba kuvuga mm ego twebwe umunsi mukuru twawuhimbaje neza mhm mm nagomba kuvuga n'icya kabiri mhm kabisa turabuze amazi meza aho mu musongati musonga ati ahantu bita mu rusunzu kare ayo mwahora muronka byagenze gute yarononekaye imiringoti ntikizana neza amazi yarononekaye kubera iyi mvura imaze iminsi igwa ah, imvura yabaye nyinshi imiringoti kiracika Aha, ubu kugera no munsi abajejwe intwaro mukibabwiye bavuga ko bagiye kubafasha gute? ego batubwira ko bagiye kugerageza haheze ikiringo kingana gute mudafise amazi meza ganduwaye yemwe amezi nk'atandatu ah, ah. anywa arahera igice cy'umwaka mutagira amazi meza ego kubera imvura kubera imvura hanyuma ababijejwe bakababwira ati tugiye kuzobikora ego none kugira kuri uno munsi mwibaza eh, ko igituma batabikora ari giki ni giki gituma batabikora muri ko muraraba eh, iyi mvura yaciye camo nawe nyine igira kabiri abona ko ari imvura yaguye y'ihereje mhm. hanyuma ironone imiringoti mm. ubu naho acahungira ko iyi mvura y'agatasi mm. ibyo byose rero bica biratuma rero ibikorwa byose ntibyohagarara ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa gatandatu kugera uno munsi nta mazi meza mufise nta mazi meza feri dufise ingaruka zabyo ingaruka zabyo ni iza garuka ngaho usanga abantu bagwaye inzoka inzoka yego kubera amazi banywa amazi mabi batonda kwa muganga ari benshi kubera inzoka yego ariko none ganduwayo uh, ubona aho iki kugira ngo kumbure ibintu bigende neza barimo turasaba kabisa batugeragereze kabisa babe ko amatanga yose kubamo amazi ariko ntaguciriyemo ubayo munwa muyavoma mu migazo mu migazo yego aha hariho ubuhinga bwo kuvoma amazi mu migazo nk'uko mubikora ariko kandi mbere y'uko muyakoresha mukabanza kuyakorera isuku harimo no kuyateka murabikora nabyo bakora ubwo buhinga nabwo baramenya benshi hm, eh, ubwo kugora biragoye nta nkwi mufise <laughs> eh, mwihangane ariko kandi kumbure ababijejwe ngaho imusonga ati murutana ndibaza yuko barabyumvise baba bajejwe gutanga amazi muri komine baba abajejwe gutanga amazi muri eh, regidezo ndibaza yuko bazogira icyo babivuze ko mwiriwe yambu yambu mahoro ni sawa na sawa noheri nziza yego yego tuganira nandi uherereye he mwaro inyabihanga ku na rimwe niyo ngabo alex niyo ngabo alex yego yego yamburegi mahoro aho iwanyu havugwa make iwacu ni ubukene mugabo urumva tugaragaza kwihangana nta kundi babiri biri bugende mukenye ikigaregisi iminsi mukuru twahimbaje mugabo igeze turi mu bukene butagira izina mm. nka mwebwe mukenye iki ngahe imwaro ibyo byangombwa byose bibaho munyamakuru ntubona yuko ibintu byaduze byabaye ndase igitoro nacyo kigaca kiva ibyangombwa byose n'ibiki bisigura ko mutakijya ntimukinwa mubayeho oh, gutya ni ukuvuga ibintu by'ibiribwa byaba byaruze nka byose uhereye kuki ni ukuvuga guhera ku bugari bw'ubududu bw'ibigori biharagi imiceri amavuta byose byaraduza byavuye kurangahe bijya kurangahe garegisi ni ukuvuga nk'ubugari bw'ubududu ubu buri hagati y'ibihumbi bibiri na bibiri n'abiri bwahora kurangahe bwahora ku bihumbi n'amajana umunani Hiyo ngeye kwa, hiyongeye ko amajana abiri cyangwa amajana ane yego ubw'ibigori nabwo buri hagati ya bibili na bibili na Buka bibiri n'atanu bwahora bwahora bibili bibiri bibiri n'abiri mm. ibiharage biri ku bihumbi bitatu umuceri hari uwa bitatu gushyira ku bihumbi bitatu n'amajana umunani umuceri hari n'ubushika kuri bine n'atanu ni kubera iki byadutse amavuta ni ibihumbi bibiri egome ari indwi niki itiro? iri oya ikiro ikiro cy'amavuta yego yego ibihumbi indwi mwahora eh. mukigura ngahe mu minsi twakugura nka bine bine n'atanu ibyo byoba byavuye kuko kugira ngo ibintu biduge nk'uko kose gare gisaha iwanyu ntabyo muzi ariko bifise ingaruka izahe ingaruka urumva umuntu watasigara ajya nabi eh. yego yego hanyuma ariye nabi bigaca bigenda gute mbese za ndwara zica ziva ku buzima bubi nka kwashi n'ibindi bindi hokogwa iki garegisi kugira ngo ibintu bigaruke ku rutonde kuko umukuru w'igihugu wavuga ati tugwize umwimbo icyokogwa mm. icyokogwa ni uko nyakubahwa w'abarundi n'abarundi kazi yoroba agasubiza ibintu ku murongo kuko byahongeza amaso mbona nka benshi bidoga iyo bikora gute yogabanya ibiciro nagabanya ibiciro ingorane arabaho ziri ibintu bizuye ku murongo naho bitoba nka kera mugabo bikaba imitende ariko kugira ngo ibiciro bigabanuke nuko uko umwimbu mwinshi abawurondera bakaba bake oya ibyo biratandukanye byose biraraho umugabo urumva yogerageza ibintu bigapfunguka ubwo garegisi tuvugishije ukuri aho iwanyu urabya abarima ukaraba n'abafungura usanga bari ku rugero rumwe mbiba munyamakuru barima bararima kandi abatarima bariho mugambi ibintu kimwe naho bizinze umuntu ajya kwisoko akabironka mm. mugabo byarazinze nko mu mikerezo kandi ibintu byaduze mu mwanya mutoya none ingorane ni iyahe abantu bahavuye bafungura cyane gusumba uko bahora bafungura cyane ibyo bafungura byabaye bike icyo kibazo nicyo umuntu yobaza umuhinga <laughs> Alex tugushimye ati rero ababijejwe baraba uko vyogenda ivyankenerwa bigabanuka ibiciro Nibaraza basubiza ibintu ku murongo Alex niyo ngabo inyabihanga mugire nowe nziza nawe nawe ndamukiza uwo muri kumwe muhinga bw'ivyuma Albert Ndowa yadugije ibiganza amuhe mwiwe mwiwe mwiriwe ndumva ariko aravyifatamwo neza murakoze cyane basha ndiko ndamwumva kwijana na rimwe hajyeho isanganiro ku ijana rimwe hagati mu gihugu ingozi mwiriwe amahoro tuvuye inyabihanga imwaro ego yambu alo ndakumva ni sawa aha uno munywanyi wacu rero wumva yuko genda mwumva ariko we ntashobore kunyumva twa ariko tuvuga ko hajyaho isanganiro isamiranira bujumbura ku mirongo ya mirongo ku murongo wa mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwi hagati mu gihugu hanini hashoboka ni ku ijana rimwe undi munywanyi ku murongo Ah, bishoboka rero yuko ikirere kitamworohereje ingira ngo akavura hariya agashobora kuba kari ko karatomanga sinzi ko bavuga gutomanga iwanyu ahandi bavuga gutonyanga sinzi mwe mubyita gute ariko mutwakwe ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu duca tubakira umunywanyi ku murongo yambu yambu yambu abanywanyi bacu urabona yuko bitari ko biraborohera ntariko mvuga ko mutwakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu itandatu na rimwe ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri bibiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu mirongo irindwi na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro naho iwanyu havugwa make yambu yambu twari twashaka ni jiriberi ingamba muri bujugarira hari muri komine kanyosa ejo eh, twashaka tuvuge kuri ijya mbono y'umukuru w'igihugu eh, iribe kugira dusubire ku iterambere rimwe yuko boduha tugasubira gutera ikawa nka kera kugira amahera dusubire kuronka amahera n'ubushyikiranganzi bw'ururimi bw'ubworozi bukatuzanira ibiterwa dutera by'inzabuka amazi kugira ngo amahera asubire kugwira mu bantu nka kera aha iwanyu ikawa ntimukirima ka Jiribera ati dusubire kuri mikawa nka kera nkukumenga ubu bashobora kuba barabivuyemwo ariko urumva mwiriwe mwiriwe mwiriwe ndabaramutsa yambu neza tuganira nande eh, murakomeye turakomeye ego turashima natwe tuganira nande ego menda kumva tuganira nande Christophe mudafite kumva kwiyo radio yanyu Christophe Ego. Christophe tuwa kujurihe? Ndahaho muri muri komini sare ku mutondo nshinga no gacimbiri kavuna biki. Mu ntara ya Bujumbura. Duga kwijambo Christophe. Mm, duga kwijambo. Ahi wanyu havugwa make. Sa? Eh? Ndakumva eh, Christophe. kavura kavura kariko karagwa nitwumvikana neza genda kumva duga ku ijambo n'abakumviriza bariko barakumva eh, Christophe ikibazo canje intererano yanje ni bijanye n'ubukene bw'amazi kuri uyu mutumba wacu aho mwisare yego hamwe gatsimbiri kavuna bitse umutumba n'igishingano mu gishingano nta mazi mugira amazi n'ikibazo kabisamo raba mukatubariza ababijejwe baraduhaye amakoneri muri komine ariko ntakora turamaze hagufa amezi arenga abiri kuronka amazi n'ikibazo kweri biva kuki ga christophe mbo twumva ngo hari ikibazo tuba twarabaye hariya muri sosiyete yayo ariko baragiye kubiraba ntibaduhaye nyinshi uko babonye bimeze mu mazi ikiringo kingana gute mutaronka amazi amezi ariko ari ababiri n'inusu amezi abiri none nk'ubu mucamunwa amazi yahega christophe mbo turegeye uruzi nyabagere muraruzi ndabizi eh. hamwe nyene turiyaranda tukavoma ahari hakurya aho mm. bita mu cyari haraboneka buhoro buhoro ariko hariho agatambuko kabisa none ayo mazi muyagirira isuku gute kugira ngo kumbure eh, ntatume mugira indwara ntabatera indwara mu arahari hoho twebwe uyu muntu akagatsindira kavuna bitini kari kibazo kabisa ku kijyanye n'amazi musabike icyo dusaba regide zarahacishije amazi sinzi iyo yayakuye ariko twaragerageje kuyasaba ko bayaduhe ngo basa n'uko bayakwinye ntituzi mpamvu aya regide aca ngaho iwanya ego arahaca kabisa abagiye ah, baba bayarumitse hariyo amarobine piburike badusigiye ari ikidutangaza bayogorora nka rimwe mu ndwi zibiri cyangwa rimwe mu ndwi nabyo tugahita tubyita kubona ibigegwa iyo muyaronse biba eh? mubonekewe ni eh, nko kubonekerwa mu bisanzwe twebwe ariko twasaba mm. ayo twahawe na abura Eh. tugapfuma turonka minsi yose ayo aregideze canke bakatwemerera kuyaduha ko tukayitungira byotubera byiza gusumba mubajije mu ntwaro babishureke bo mu ntwaro mu bisanzwe mu ntwaro twebwe batubwira nyene ko ari ikibazo batubwira ko ari ikibazo koko mu ntwaro nibo babaserukira nibo bakwiye kubashikira muri regidezo hanyuma bakabereka uh, ukungene oh. muhangayitse twebwe mu ntwaro batubwira yuko ari ukurinda ibico komine uza kudukorera ariko muri izo zigezo kabisa baratwangiye kuyaduha ko kandi ntibyatuguye neza mu bisanzwe mubona mwosubirayo nk'ejo mukabasaba kugira ngo kumbure bagire icyo babafashije mu ntwaro bo twama twabigerageje nta nyito baraduhaye n'umukozi yahagarariye ino aba mu aho twita muri kasiye nyabagere ku matafari christophe christophe icyo tumubajije ntatwishyura Ah, icyo aba mu bajije ngo ntabishura mu bafise uburenganzira bwo kuronka amazi meza bafise amabombo rusangi ariko ngo amezi ashika abiri agiye kurangira batabonamo amazi iyo bayabonye bakaba bavuga ko baba babonekewe ikibazo cyoba kirihe kumbure ababijejwe bariko barabyumva ubundi munywanyi ku murongo yambo mwiriwe tuvuye muri bujumbura ubu naho tugiye muri komini bukirasazi bukirasazi gitega yego tuganira nande shimirimana meze merve yego umeze neza ga merve shimirimana yego duga kwijamba hiwanyu havugwa make merve shimirimana merve mwiriwe mwiriwe ya alunda kumva Aro Ego mumenyesha makuru wanyu wanyu. Mwiriwe. Aro? Ndakumva. Aro Ndakumva neza tuganira nande. Umunywanyi rero byumvikana ko tutariko turatahurana sinzi kumva. Yambu. Aro. Alo. Alo? Alo. Yambu. Radio isanganiro mwiriwe. Aha. Mwiriwe. radiyo isanganiro tutimwiriwe yambu uno munywanyero byumvikana ko tutari ko turumvikana sinzi akabazo yambu yambu ni sawa ewe turumvikanye tuganira nande ndi miburo ibuganda mu kibitoke miburo mu kibitoki ibuganda amakuru y'ibuganda ntabwo byena ngo bakorera eh. ejo ikibazo cyo kuri kopeki mhm. iyo nuguruze kopeke ifite imyaka cumi n'itanu mm. nkomanze karine mm-hmm. nabona imara indwi zibiri zitatu mm. mu bw'ubu mm. nakomanze karine mu kwezi kw'indwi kugeza n'ubu ntibigera ndayironga ubu ufite imyaka ingahe ga miburo mirongo ibiri n'itanu ni ukuvuga haheze imyaka cumi n'ibiri utanguye gukomanda karine eh, eh. mw'icyo gihe ngira ngo abanywanyi bari bake byari byoroshye ya ntibabirabe umukuru w'igihugu ntabiraba adufase n'ukuri we wibaza ko biva kuki kugira ngo ukomande karinari kigateba none ubu ukuntu tuba turagenda kurutira ajya badukata wumva tutari ko turahoba ah, we wibaza ko kumbure kuba karinita nyaruka ari ukugira ngo muhombe muja gukatwa amahera yego hoko gwiki mm. n'umunywanyi wa kopeke avuga ati jewe ndasaba karine de sheke kugira ngo kumbure binyorohere kugira ndatora amahera mwiriwe ni sawa aho iwanyu havugwa make ni alexis ngarutse ni alexis nyabihanga ngarutse alexis nyabihanga yego ngarutse eee eh, ubu naho utuzaniye amakuru ahega alexis ni ukuvuga mm. hajya kuri santire kibumbu mhm. hari abapolisi baho bariko barabifata mu nabi abapolisi baho bariko barabifata mu nabi bakora iki ibyo biriwe amamoto bayora bajyana amakinga bafata bayafatira iki ntawe ubimenya kuko n'ibyo hariho bakatiye ikinga alexi baca barifata atamafaranga afite rero mu nyuma ndano ngo baragenda baravugana ndano bambariye ati ba nyaserikani ibyo mhm. bitanu byari ntabwo byanazitse ngo ndamugurane yaciye azamuha kuyazana rero mhm. kandi n'uno munsi hari n'undi bagira bafata umugabo byinshi ndabibona neza ariko bari kubona inama yo kujya uca uramuvugira rero ngo umuntu ngo ntahagarare rero cyangwa ndabona cyaramuhamagara n'ijwi birenga cyandamwereka sinye ahabye bari bagiye kumufata rero mm. urumva nuko ibyo bintu ubu biheba ariko areke areke ntunyegeje ariko yarahagaze hariho ikintu nyegeje Alex hariho ikintu utambwiye babafatira iki hari ikintu utambariye babafatira iki Alex babafatira iki nukuva hari akatonde gatoya bakase umuntu adategerezwa guhagararamo rero urumva utaba waruherutse ku mbuga mm. ugaca ugenda ukagahagararamo utabizi kubera iki batagahagararamo abantu twegere sinzi mugabo ndakarinywa twahora duhagarara mugabo ubu rero n'iyi ndwi bace batuguye ni kubwo umutekano w'abanyagihugu canke eh, sinzi nta ubizi bitanguye n'iyi ndwi ariko kandi ubime ababizi ntibahahagarara ababizi ntibahagarara mugabo urumva usama ukahahagarara uzubona za bukebuke agata gufata niwe yatanze ibitaro hari nzandiko hari amatangazo yaba yaranditswe aravugwa canke aramanikwa yerekana kwaho hantu hadahagararwa eh, ntabyo ntabyo nta bavuze kimwe gusa bakwiye kubaza barirukana abantu mugabo rero ubu bakoresha niyo ubu rero ikitone bibo barakoresha no munsi bagenda bakicara ahantu atari hatigari aho hantu rero babonye uhagaze wasamaye agasa gufata n'uwo nakebuye nagera mpagaze hanze hantu ndamubona bariko batira kumufata rero nsanga cyane amukubitira sinye ntiva ngaho tuvuge ko wakoze ko bamukubitiye sinya ariko kandi hariho ikibazo cyo kuba mutemerewe guhagarara mukaba mutazi igituma mutabyemerewe urumva abanyamakuru mhm. nk'ubu nk'uwebyo umwe mhm. yarahagaze kandi akahagarara ariho bari na kimwe iyo bamufashe iyo bambwira bati nubeho aho ntibahahagarara iyo bamufashe bamusigurira iki bamutwara icyuma cyiwe bamusiguriye iki ko kizira kuhahagarara byonyine ubu batwaye ikinga ntandatu bamusiguriye mugabo baramubwira ngo aho ntibahagarara kandi aranabasaba n'ikigongo mbona mugabo ntacyo bamubwiriye bamaze gutwara amakinga yoba angana guturi kuraraba nk'abo maze kumva bidoga Alexi Alexi Alexi niyo ngabo nyabihanga mwiriwe Alexi rero yamaze kuva ku murongo atari ko hari ikibazo eh, hari ikibazo cy'abantu babuzwa guhagarara ahantu atari kintu na kimwe cyerekana ko bibujijwe kuhagarara bakabyita oh. ikibazo yambu yambu yego ni sawa ni mpore namwe yambu ndakumva haro jewe ndakumva haro mmenyesha amakuru uno munywanyi amaze kutwakura inshuro zibiri byanka bisigura ko ashobora kuba ahagaze ahantu hoba hadafata ariko twe turamwumva neza bikanka yuko we watwumva sinzi ko hamwe yosubira guhamagara yogira akashikiriza amakuru yaho iwanyu kuko uh, twe turamwumva undi munywanyi ku murongo mwiriwe radiyo isanganiro ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ibiri n'umunani eh, saa mirongo ibiri n'umunani ah, iwanyu havugwa make n'ikiganiro kibandanya kuri uno mwanya mwakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu umunywanyi ku murongo yamba mwiriwe mwiriwe alo Eh, sindakumva nibyo eh, sindakumva sinzi ngira ngo kumbure uhagaze ahantu hadafata eh, narijya kumbure bugorobe jume ngo karakubye mwiriwe radiyo isanganiro mwiriwe ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki mwakora ku mirongo na gatanu na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo mirongo irindwi na kane mirongo itandatu na ubusa kabiri abatwakura mugerageze muhagarara ahantu heza mwemera muzi ko hafata neza reka kumbure Albert ruwayo nimba hari bihayanishwa adushikane mu bihayanishwa natwe mu kanya duce tugaruka n'ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki aho mutubera abamenyesha amakuru bahiwanyu biza muri eco cash biraryoshye birashushe biratesa twongereje bonus ubu urabagusha ku bice cumi na kimwe ku ijana byose akarorero urisha amafaranga igihumbi mu kugura amayinite uronka amayinite y'igihumbi tukagusubiza n'amafaranga ijana na cumi yose mu ikonte yawe ya eko kashi ako karusho ko guciye wosubira kugura amayinite ya ekonete udaciye muri eko kashi haba namba ako karusho niko gucika egera umuhaje wa eko kashi agufasha akugirire depo maze wigurira ayo mayinite fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha ushyiremo igiharuro kabanga cawe hamuhitemo gatatu kugura amayinite kurikiza ibisabwa wirabire nawe ibyo bitangaza ziganya ibice cumi na kimwe ku ijana byose uguze amayinite uciye kuri eko kashi nuko rero nyuma y'ibihayanishwa twagarutse ku murongo ikiganiro ni iwanyu havugwa amaki w'umunywanyi ku murongo alo yambu neza eh, ni impore tuganira nande yambu neza ndakumva ntituganira nande eh, Josephate Munyambo uyu muri komini Isare wa Gacimbiri n'indagano Josephate Isare Ego nuko uvuga natwe turafite ikibazo cyamara karacyi imyaka myinshi Mm Eh, iyo myaka irashyika hafi nka mirongo itatu ubu dufite amazi yo kwifashisha ni ukuvuga amazi acafuye cyane mu isare wavuze ni nyambuye eh, ni mu nyambuye ku gacimbiri kandagano mm. ubundi yatubwiye ko batagira amazi wo mu isare ni christophe ahantu bita mu gishingano hamwe n'ibyo hari umugambi mushyashya urimo urakorwa kugira ngo turonke amazi ya kijyambere mhm. ariko no kuvuga wadindiye ntitugomba turabona iyo urimo urava n'iyo urimo urajya ko ibintu byakwamye kandi urabona imvura umwanya n'umwanya ishobora gukama ni ukuvuga ubu mubeshejweho n'imvura ga josephat yoshafat yoshafat yoshafat ati imvura ishobora gukama aho abandi bashobora kwiyumvira ko imvura ari nyinshi mu nyambuye muri komini sare turi mu ntara ya bujumbura hoho bavuga bati hamwe yokama coba kibaye ikibazo urumva yuko ibintu bitabonwa kumwe n'aba n'abariya bamwe bati imvura ibaye ati imvura ni nyinshi abandi nabo bati hamwe yokama twoba tugowe kubera ko atamazi meza dufise byumvikana kwaho muri sare nyambuye bakoresha amazi y'imvura mwiriwe radiyo isanganiro mwiriwe yambu ni sawa yambu neza ndakumva njyewe ndakumva gatanu kuri gatanu sinzi wewe kutanyumva ndakumva yambu neza duga ku ijambo duga ku ijambo yego ndakumva vuga icyo uvuga no mumenyesha amakuru wacu ngaho iwabo ah, bidakunze ko tubandanya tuganira ah, ariko jewe abo abanterefona nkumva bavuga ngo aro mumenyesha amakuru benshi mba ndabumva ariko bugasanga ntibanyumva ndabasabe nimba muri ko murumviriza radio ubu ushobora kuronka umurongo acagira akavuga nzoba ndiko ndamumva yambu neza twende wumva ko bisinze gitumwe n'umuro yigeze kugira n'itubumva duga kwijambo mu ruyigi ati ntibariko baratwumva radio isanganiro ah, ngira ngo kumbure n'ingorane z'ikirere mudutunge mutuburane ariko radio isanganiro iraha ku bwanyu mwakure ku 76 ubusa 83 gatatu 93 mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu bibiri na kabiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri na kane cyandatu na gatandatu ubusa kabiri byumvikana yuko umurongo umwe wansi ushobora guca ukoresha uwundi undi munywanyi ku murongo kumbure nshobora kuba namutebeje ariko kandi radiyo isanganiro ikiganiro ni ayiwanyu havugwa amaki reka tumere amate gatoya Yesu niwe mutawa isanganiro wundi munywanyi ku murongo mwiriwe radiyo isanganiro yambo yewe eh tuganira nande Albert eh hehe ikayoko mukayoko ikayoko ikayozo eh, eh, muri mpinga kayove duga ku ijambo Albert yewe mhm na Albert w'ikayozo muri mpinga kayove ni mu ntara ya Rutana ntibikunze yuko tubandanye tuganira ariko sinzi ko ari undi munywanyi ku murongo ah, radiyo isangane ikiganiro ni ahiwanyu iwanyu havugwa make aho mudushikiriza amakuru tutamenye ahiwanyu iwanyu isanganiro mwiriwe tuganira nande ah, butoyitoma inyabitsinda yambu toma amahoro neza nyakubahwa we, birakunze toma noheri nziza eh noheli nziza twese bangu amakuru ya noheli aho iwanyu aha nyene ni umusayangano eh eh biraryoshe ayandi makuru mashasha warutuzaniye n'ayahiga toma oya amakuru mashasha yaki mm eh. ikibazo cye nigeze kuvuga ejo bundi ku wa mbere tugoye kubona kabisa amafaranga amajana atanu zo n'inoti y'ijana no kabisa biratugora ni ukuvuga ni ikibazo kandi kigoye uwo ari we wese ntazo muronka amafaranga amajana atanu nayo turonka kabisa biragorera kuri isoko yose impera n'imperuka ugasanga nyine eh, ah, mm, mm, kuyagurisha cyangwa natwe turambikarize dukora ibyuma biragorana ingene usubizanya n'uwakuzaniye icyuma ngo umukorere eh, kuko we wese aza yitwaje igihumbi ari cyo agomba gukoresha ku magana atanu ayo magana atanu ntibikuza ntayuronga none gatoma biva kuki natwe iyo ngorane nicyo bituma kuko turavugira kugira kugira ngo ibicuruzwa n'abanyamaguru bamenye icyo n'abantu ariko toma aciye ava ku murongo yuko nimba iyo bagiye mu badandaza badandaza ibintu bya make make nk'umunyu w'ijana eh, ibiyoba by'ijana ibitumbura by'ijana isukari y'ijana ko kumbure baba badafise ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubavunjira ariko nk'uko yabimenyesheje urumva yuko iyo bijya izo noti z'ijana n'iz'amajana atanu zishobora kuba zitari ariko urugero rukwiye ngaho inyabitsinda mu ntara ya ruyigi nkageraho mbona neza ko wanyihaye kuko urukundo bifuza bisobanura kuvoma adakama uri soko ritemba mwaya mara inyota uri fundo ritekeye mu ibyiza ntagendwe wahinduye ubuzima bwanjye wihariza umutima wanjye ugendera muri jye sun. n'abo w'inyenyeri jyewe nawe turi babiri tubyara abana twuzukuruze isaha zibiri z'ijoro n'iminota mirongo ine muri sitidiyo za radiyo isanganiro cyo kimwe no mu burundi bwose ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki aho mutwakura mukatumenyesha amakuru tutamenya aho iwanyu mu minota mirongo ibiri gusa rero birumvikana ko kino kiganiro kizoba kirangiye mu twakora ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo ibiri na kabiri ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na kabiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri mutwakuye duca tubaha umwanya miburo w'i buganda ati ntiyumva ukuntu ashobora gukomanda agakarine agakarine dosheke muri kopeke ati akamara iminsi itari mike atakaronse ibyo abona ko bica bimuhombya kuko yagiye gutora amafaranga muri banki bimutwara ayandi mahera umunywanyi ku murongo radiyo isanganiro mwiriwe radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo mwiriwe radio isanganiro kiganira iwanyu havugwa maki umunywanyi ku murongo mwiriwe yambu ni sawa allo <laughs> yambu neza tuganira nandoherereye urashobora guhagarara neza ga munywanyi wa radio isanganiro <laughs> hagarara neza rero biriko biraza aha duza agatelefone ku gutwi tukaba twabwira yuko iyi nimero mirongo itatu na gatatu itagenda mirongo itatu na gatatu eh, ikindi nacyo eh. eh, munywanyi sindamwumva na gato ijwi ryanyitse munywanyi sindakumva kweri ayaya Inyuranye rero bidakunze ko tubandanya tuganira ah, sinzi ibintu yari karavuga ko inomero ya mirongo itatu na gatatu ngo yoba itamworohereza iyo yanse munywanyi uratelefona ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa ku mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu cyangwa ku mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu icyenda gatatu gatatu cyangwa ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa umunani gatatu icyenda gatatu gatatu utwakuye Albert Nduwayo ari mu buhinga bw'ibyuma ku bwawe aca ku murongo radiyo isanganiro undi munywanyi ku murongo yambu tuganira nande na jamari jamari uherereye ndi muri komine giheta ku mutumba wa kibande eee eh. mfise ikibazo cy'uko ahandi amazi bigeze kuyazana yari yabuze mu matangi yose mm. twebwe itangi yo ku mutumba wa kibade tutigeze turonka amazi ari ku ikaburimbi <laughs> kubera amatiyo yari yakuweho na sojeya eh, ariko arubaka ibarabara bariko barubaka ibarabara kugeza ubu twebwe iyo tangi ntitwasuye kuronka amazi mu mugambi w'umukuru w'igihugu kandi abandi bararosa amazi ubu uye abo mwaronkeye amazi rimwe barayaronka yo ni jean marie wo ku mutumba k'ibande mu ntara ya giheta ni muri komine ya gitega ati abandi twaronkeye amazi mwe barayaronse yambu yambu yambu mahoro tuganira nande e, miburo ibuganda karoti eh miburo eh uti rero ku myaka 17 warakomanda carnet de chèque igashika ata minsi myinshi yaciye ati e. ubu byaranze yego niyo nkuru gombo bandanye oya mari kindi uh -huh. ni umukuru w'igihugu namba dukunda mhm. ahagarika abapolisi kuza baradufatira imoto kubera urabona nk'ubu turagandaye ati namba bakunda eh, ahagarika hmm. miburo w'ibuganda ngo ahagarike abapolisi sinahuye neza miburo akura kuri iyo nomero ubugira kandi kugira ngo utubwire neza iyo nkuru eh, kuko hariya mu ntara ya mwaro neza na neza ahitwa mu kibumbu havugwa ingorane y'abapolisi babujije abagendesha ibyuma amamodoka nako amapikipiki amakinga bababujije ahantu bahagarara ntibababwira igituma mbega hibuganda ho ikibazo ni icyaha imiburo usubiye kutwakora turakwakira umwanya uracyariho ni mu minota icumi n'itanu gusa aho ikiganiro kizoba kirangiye undi munywanyi ku murongo hadiyo isanganiro mwiriwe mwiriwe cyane yego tuganira nande emanuweli mm. emmanuel kazina ndakumvise turafite ubumenyeshamakuru emanuweli ntitumenya ahari ariko undi munywanyi ku murongo yambuneza mahoro ninde tuganira miburo i buganda eh, miburo eh, eh. uti rero baba ati umukuru w'igihugu nimba abakunda ahagarika abapolisi abapolisi ngo badufatire imoto abahagarike cyangwa babuze kuzaba bafatira imoto ariko ibyo kubera ibitoro muragandaye ni ukuvuga igitoro nta gihari um, muri mu bihe bibi ni miburo ati abapolisi babafatira imoto ati amahoro yambu neza nitwa kabura leopold wo mu rutuntu muri komine musongati eh mu rutana yego hariho amazi ava mu mugende ku wa magana he mm. yakozwe muri iri ci riheze nyene iri nyene duhejeje mhm. mugabo yamaze umwanya urume rumara mhm. ubu nta yakirimo ntawuzi rero icyabitumye abantu bari baryohewe kubera aho hantu nta mazi yigera haboneka mugabo ubu abantu nta kuntu babona icoba cyabiteye nta mazi baronka sinzi cyabituma ntimuzi cyabitumye oh, yarigeze kuba hari eh, yaraje mugabo ntiyaragamye twose aba bari babikoze haheze iminsi ingana gute atagikiboneka eh, nk'amezi angahe ariko arahera atatu nk'amezi atatu eh, icyo kibazo mumaze kugitura bande mu bajejwe intwaro barayabona ariko urumva ngira ah, bande bayabona ni bande mumaze gutura kino kibazo mukababwira muti y'amazi mwaduha ntagikora none tubonye ishyirahamwe rije ubwo mm. tubona bari ko barakora ntituba tumenya bari bo ariko urumva bayakoze buhora ibyo byatiriganye bagasubiramo kuko abanyagihugu baronka amazi tuba bagize neza amazi yakozwe ku bw'iterambere ry'abanyagihugu no ku neza yabo mwebwe kugira ko uno munsi muri ko mukora iki kugira ngo ayo mazi ashobore kuboneka urumva ni aka kamu turimo turaterana ubundi nta kindi twakora kuko tubona twava dukora kubera abanyagihugu kugira baronke nyamazi mm. eh, abayakoze kugira ngo barabe aho byaba byononekariye kugira ngo basubiremo ariko kandi akanya bayakoze bataraza mwiyumvira ko mwokora iki radiyo isanganiro umunywanyi wacu kabura leopold wo ku musongati hariya yamba umuta ni sawa ndakwise mutama ndi mu ikosa oya nta kimwe n'ukuri tuganira nande muherereye wowe nziza twese tuyisangire mm, ndayikenguke bonifasi ikarusi mu gihogazi eee eh, mu gihogazi ni sawa ga bonifa ni amahoro cyane turashima naho mm, iwanyu havugwa make aho iwacu tuganira dufise n'iki gitoro yego mhm. biraduhanze n'ukuri gitoro ababijejwe barabi badufashe bigatwereka ko biyunguruza neza bikunze yego mm. ingorane rihe ga boniface ingorane rihe natwe ikibazo ntidushobora kukimenya mm. tubarize imbere mu kumva ikibazo aho kiri mukenye igitoro cy'ubwoko bwahe esanse esanse ntayihari ntayihari ni ukuri haheze ikiringo kingana gute oya bimaze iminsi bimaze iminsi bimaze iminsi nk'ibiri itatu nka jewe naramanutse mvuye yo nji bujumbura mhm. i bujumbura ntahamaze hafi iminsi mm. naraye ndose nijoro mm. bigoranye cyane waronse ngaho nyine mu karere aho bujumbura nyine ah, wakironse bujumbura yego icyo ugiye gukoresha ikarusi wakironse i bujumbura wakironse i bujumbura urumva uramanuka umuntu uvuye ikarusi ukajya bujumbura mm. awukoresha ah, imodoka oh. ah. badufashe badufashe abantu dukora tarasi Ego bifise ingaruka izahega Boniface. Ingaruka n'ubukene mu miryango. Mm. Kubera n'ubumva umuntu akora akazi kugira ngo yiyungunganye arabinge nabaho ku munsi ku mm. Umva yimaze imisi utari kurakora. Mm. Umva n'ingaruka mbizigaruka ku miryango yacu. Mm. Eh, hari abavuga ko bashobora kujya kukirondera mu bihugu bibanyi nk'ababa hafi ya kongo bakajya muri kongo mwebwe mwegereye tanzania bihora bikunda ko mushikayo mu bisanzwe twe na twe aha ahubwo twe tworoherwa iyo tuje ino iyo muje he ibujumbura ibujumbura eh ba dushobora kuja ku mupaka mu gatumba mm ukaronka ariko biba bizinze cyane mm eh kandi n'abajeje umutekano ntibatworohereza kuja gusanga bitoroshe baba ku Burundi aba muri Kongo mm. usanga bitoroshe cyane mm eh zeri turabona ngaho iwacu ishobora kuba kuri 43 mil mm ariko ujabutse mu bakongomani mm usanga iri kuri saa taransenge cyangwa saa venisenge gutyo amadolari cyangwa amarundi amarundi ah, iyo ni n'ibido y'ibihumbi y'ilitiro cumi ibido y’iritiro mirongo ibiri ibido y'ilitiro mirongo ibiri yego ucuyironka ku bihumbi ijana mirongo itatu na bitanu by'amarundi by'amarundi ujabutse muri kongo eh, mu eh. gihe uri bujumburo yironka kuri ku bihumbi mirongo ine mm. ya leta mm. Eh, kandi numva mu barabara abakongomani baratugora gutanga amahera amahera murakora nta byangombwa uba ufise uba winjiye nyine kuko ibi none mutarondera ibyangombwa kugira mworoherwe gushikayo biba bigoye cyane kuko maze kubihaziga dokima isa kwinjira mu kindi gihugu usanga ibigaragaza mu madesase nk'ahandi cyangwa yoshikana na tuwasi mm. eh, tuwasi family y'amarundi utihakorwa ikinone gabonifa dusaba ababidejwe ko bodufasha mm. kugira ngo tworoherwe cyane cyane abajejwe ubushikiranganji bw'ubudandaji kabisa badufashe kugira turaze ko twokoroherwa abantu dukora tura siporo turahangayika mubona kugira ngo bigende neza ho kugwa iki mbega igitoro coza gute cozanwa n'abandi urumva twebwe mm. nko mu gihe tuba twe turakora tura siporo mm. abantu bemporotse ibitoro babikora dayisalama n'ahandi mm. niwe dusaba nka leta nk'umubyeyi wacu itwo iborohereze mhm. kugira ngo byinjire byoroshye kugira turonke igitoro mu burundi n'ukuri abantu kora siporo ntibitworohera cyane muri ino minsi tugushimire boniface murakoze cyane mumenyesha amakuru ikumbure babyumvise ababijejwe eh, bariko barabikora na leta ntiyicaye ni ukuri muramukoze cyane turabashimiye rwose mm, tugushimire cyane hajyaho isanganiro ikiganiro ni aho iwanyu havuga amakundi munyanyi ku murongo yambu yambu neza nyarutse aregisi eh, kuko ari umunyamakuru eee eh, aregisi iyo abantu umuntu bamufashe bamusabye ikigongwe bamudurira ikigongwe none hari mhm. naho urabye nabi baca rero urumva mhm. ni mukoro ko mutishoboye mututakambire ani umuntu hari naho umuntu atakuhagarara atarabizi ukaba usanga biguyemo akabyazi n'amandi bagaca bayamuca mubanze mutuba mubaze igituma eh, babafata eh, igituma ngaho hantu bitemeye we guhagarara eh, kugira ngo tubanze tumenye umuco urumva umunyamakuru wowe mm. bavuga ngo baho urumva igituma ntibakikubwira mm. urumva umuntu mugihe umubaze ikintu ntagusigurire ikintu wumva utanga utumva ucihitamo guheba urumva uguye wuguye mu mutego nawe akagwa mu mutego mugabo urumva kubera tuba tuzinanye bamwe n'abandi ubonye yasamaye uramukebura ati vaho aho ni bitumye akabazo kamwe yego aho hantu barakunda kuhagonganira oya ntanjye ntasanganya ndabona ari habera aho hantu eh, hari abantu baheruka kuhagwanira oya urumva ni ngaha nyene ufashe ni ngaha nyene kuri erene dizwiki ukase uromfwe ya kibumbu uyimaze ukura bigitega yego ndahabona none ubu aho hantu none Oh. haheze ikiringo kingana gute bavuze bati ntuhagarare niho ikiringo cy'indwimwe mugabo nka twebwe nka twebwe uburambe mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu mm. ni ukuvuga igihe nk'iki abapolisi bamagaca bambara urwaga rero ahambere nasangira ko nkebura abatwara abantu n'ibintu ku byuma bitandukanye ko bazabaragaza mwe mwibaza yuko babahagarika bakabaka ibyuma atamvu rero niyo bahagarika eh. kimwe gusa uhaciye ugasamara ukahahagarara niwo ucufatwa mm. yego yego n'ahandi urengana diregite nabo bafata bagufashe bakwaka bagufashe nimba ari moto baca bayitwara urumva mukagira ibiganiro nimba ari moto cumi urabitanga cyangwa mirongo ibiri ku ikinga naho ni hagati ya cumi cyangwa bitanu amahera ataca bavuye ko baraguha igitansi ayo ya igitansi we ntabyo baza kumwe gusa iyo bandikura nkarengana mwegereye abarongoye mwegereye abarongoye ah, akarere harimo n'abarongoye ikambi y'igipolisi ngaho bababwira iki ntimububahuka kuko mu mabandanya ndabivuga igihe n'iki ibyo bikora gusa ntibibura baraca badukana ingeso zitandukanye ariko kandi namwe mwirinze ndumva yuko atacu mwoba oya kimwe gusa twirinze birakunda mugabe ikibazo ni nk'ubu ataraherutse ku mbuga bishika akagenda akahagarara akajya asanga yaguye mu uwo mutego cumi bikaba biragiye yego cyangwa bitanu cyangwa mirongo ku moto abo bapolisi hamwe n'ababijejwe ndibazo bariko barabyumva kumbore bagiye kubitorera umuti tugushime nitwe bana bambaye mu minsi mikuru hose niko bana nka tubikoze kera tugushimire kumbure ko mubizi muca mumenya uko mwitwara tuza niyo mikenyero tuza turakoresha tugerageza tukaza turakeburana mugire ibihe byiza ngaho mu kibumbu yego yego mbw'icyo mutanga n'icyo kuri radiyo isanganiro radiyo isanganiro isaha z'ibiri n'inota mirongo itanu n'itandatu muri studio zacu aha niho duciye dusozerera eh, ikiganiro ahiwanyu iwanyu havugwa amaki dushimire mwebwe mwese mwakuye abaronsa umurongo nabo bitakundiye ariko kandi Eh, muze mwame mudukomishwashwa minsi yose iyo eh, mugeze akababakiye iwanyu cyane cyane mutubera no gutwi mutubera abamenyesha amakuru baha iwanyu iki kiganiro ni cyanyu Albert Nduwayo mu buhinga bw'ibyuma Omer Nduwayo kuri mikoro tubipfurije kugira aho muba mubaho naho buri mugabo ufite ibyawe ruguru wubatse nawe ufite imbyaro zingana gute